นี้ก็เป็นวันออกพรรษาเนาะ今天是安居结束的一天ก็แต่ก็มีอีกชื่อหนึ่งนะเรียกว่าวันวันมหาปวารณา还有另外一个名字就是มหาปวารณาความหมายคือ เป็นวันที่เรา หมู่สงฆ์เนาะที่อยู่ร่วมกันได้ ภาวนาคือให้สามารถบอกกล่าว ตักเตือน แนะนำกันได้นะภาวนา的意思呢就是ห允许那个我们一起就是生团在一起的师傅啊我允许这个他们都可以提醒我，或者我有什么不好可以来教导指导，这样。คือปกติ นะอย่างพระสงฆ์ก็เคารพกันต่างภาษานะเหมือนเป็นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องลงมา แต่ก็วันมหาปรณาก็คือ รุ่นน้องก็สามารถตักเตือนรุ่นพี่ได้นะ一般啊生生团的文化呃生团的对文化 c u 就是他们就按那个接纳尊重啊就那个最最 要要尊重最最多的接纳，但是今天呢，呃，一般就是最多的，然后可以就是提醒教那个比他小小的，但是今天小的也可以提醒或者告诉跟那个比他大的接纳说什么都可以。หรือถ้าจะว่าไปบางคนเป็นลูกศิษย์ก็แนะนหรือว่าหรือมีข้อสงสัยอะไรก็ ามารถถามหรือบอกครูบาอาจารย์ได้นะ不管是弟子如果他嗯有什么啊怀疑不清楚如不是自他自己的啊的用功啊就是关于老师还有啊也可以提醒或者告诉或者问一下อืมคือพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญกับความเป็นเป็นสงฆ์เนาะเป็นเป็นมิตรกัน เป็นเพื่อนกันนะ 佛陀他强调，他看重这个啊善知识生团。嗯，แต่จริงอันนี้เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นพิธีกรรมของพระนะแต่ที่จริงพวกเราในหมู่นักปฏิบัติธรรมนะก็ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะก็จะดีเป็นประโยชน์มาก虽然这个是师傅的仪式，但是我们修行者 如果去拿拿用拿你去用的话也也有也有利益。พระสงฆ์ภิสุณี อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่จริงก็ถือว่าเป็นพุทธบริษัทนะนะนี่这个比丘比丘尼啊男男居士女居士啊都是叫那个佛叫什么佛陀 佛陀公司那个 company，佛陀公司有。佛陀公司对呀、啊，正确，翻的很对，佛陀佛家公司。ภาษาไทยก็ใช้อาจจะใช้ตัดแบบนี้จริงเราเ也是用这个公司的คือเหมือนคล้ายๆเหมือน ให้เราเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวด้วยกันเนาะเหมือนคล้ายๆช่วยแนะนำกันตักเตือนกัน有什么的话可以互相提醒พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญกับความเป็นกัลยาณมิตรมากท่านบอกว่า ถ้าใครมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยสามารถ าเราไปถึงความพ้นทุกข์ได้เลย佛陀说佛陀很看重善知识说这个谁有好的善知识呢可以就是带或者支持我们到最后那个教法开悟解脱的那个最后。พระอานนท์เคยพูดว่าเนี่ยการความเป็นการนมิตรดีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ 有有有跟佛陀说过好的的善善善知识就就是是是啊我们高尚生命一半的，重要就是这这这个我们用功吧，这个很，我们是书圣 书生的的生生命啊，如果有善知识，你你那个是得到了，就是半半个支持，半的重要。嗯。แต่พระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นนะแต่佛陀说阿难阿难阿难尊者你不要那样的说ความเป็นมีกัลยาณมิตรีเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยนะ 嗯，有善知识是殊殊胜的的生命，是是全部的，怎么说？不是一半，对，不止一半，就是全部。不止一半是全部。เน่อาศัยเนี่สมัยก่อนแล้วก็อาศัยพระพุทธเจ้านะเป็นกัลยมิตรก็ทำให้ร่วงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะ以前那个佛陀时代也是 呃，因为有佛陀是善知识，所以可以兼法与苦。เนี่ยแมบว่าที่จริงแม้แต่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะ แต่ที่จริง ถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่ เราก็ยังรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็ก็ไม่ได้ไปไหนครูบาอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้ว ก็ไม่ได้ไปไหนนะ 虽然佛陀已经涅槃了，但是如果我们真的用功的话，我们能感觉他他没有没有离开啊！不不管是那个往生的法师啊，我们用功了以后也是感觉他是还在。嗯， <laughs> เวลาอ่านพระสูตรนีคำสสอนพระพุทธเจ้าก็รู้สึกอืมมันก็ยังเหมือนสดสดใหม่ใหม่ 念什么经啊，佛陀教的的经的书，都是很都可以感觉到这个是很新鲜的，好像佛陀刚刚教的。หรือว่าฟังเทศนะครูบาอาจารย์นะเช่นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์มาพลนะแม้ท่านทั้งหลายักสังขารไปแล้วแต่ก็ยังแบบรู้สึกอืมยังมีพลังยังเป็น ความชัดเจนเยอะเอ่อ或者听嗯法师们的呃开示啊，比如说甘田长老啊、龙坡田法师，还有甘鹏老师啊，听他们开示还感觉很有力量，很清楚。จริงๆนะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ ไม่ได้ไปไหนหรอก เราจะสัมผัสกับครูบาอาจารย์ได้นะ如果我们真正的啊努力用功的话，我们真的感觉到法师们他没有离开。ถ้าจะพูดว่าเราสัมผัสกับครูบาอาจารย์ได้ตรงที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละ当你你呃说你可以就是感觉到法师还在的是 那那一段时间就是我们有觉知。嗯，ไม่ใช่ว่าเราเคยเจอท่าน เคยคุยกับท่านอันนั้นเราได้สัมผัสท่านแล้วนะ不不是我已经见过他我已经啊、有跟他什么相啊关相处说话什么的พวกเราคนไทยหรือคนจีนก็แล้วแต่เนาะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์นะแต่ที่จริง เราอาศัย รูปแบบที่ครูบาอาจารย์สอนนั่นแหละ เอาไปปฏิบัติ เราจะสัมผัสกับครูบาอาจารย์ได้นะ我们呃，不管是泰国人或者中国人，可能没有机会呃靠近法师，嗯，亲近法师。但是如果我们啊、呃、拿他的法坛，就是去用功，跟着他去的话，那就我们可以感觉到他。แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ ไม่ได้อยู่แค่อินเดียชมพูทวีปนะแต่ก็ท่านก็อยู่กับพวกเราทุก ๆคน不管是佛陀他不只是在印度啊但是他他我们每个人他都在我们在跟跟着我们在一起จริงๆนะ ถ้าเราปฏิบัติเราเรามีสภาวะ พุทธะเกิดขึ้นในใจเนะี่ยเราจะสมาี่จริง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็รวมลงอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละ佛法生都是在我们心上当我们用功了那个有有升起佛的状态那就是我们见佛了嗯，สภาวะที่ถ้าเราฝึกสติเนี่ยแหละ มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เรารู้เห็นว่าที่จริงโอ้ธรรมะที่จริงมันก็อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เอง 当我们培养觉性啊、以后，他会开发智慧，然后我们会能理解，哎，法就是在我们当下的。เหมือนแต่ก่อนเราต้องพยายามต้องไปหาอะไรมากมายนะแต่ถ้าพอเข้าใจจริงที่จริงแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลย以前我们可能以为要追法就是要找 在哪里找啊，还有要很努力。但是以后如果我们理解了以后，就好像嗯，不要不要努力，他他就是他原来是有了。嗯，那他้เราที่จริงความรู้สึกตัวนะมันง่ายๆมันธรรมดามันรู้สึกสัมผัสได้ไม่ต้องพยายามอะไรมากมาย其实呢，觉知啊，觉知它是很 容易的，很自在啊，不要用，不要要很多努力。เดินก็แค่รู้สึกยกมือก็แค่รู้สึก走啊，只是要觉知啊，那个做手部动作只是要觉知感觉到。จะนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกตัวว่าหายใจเข้าหายใจออกเน่ย 坐着观呼吸啊，不管是打吸气、呼气，只是要知道。让กาย它做什么它有怎样什么动作呢？它其实已经很很清楚的、很明显的看出来我们只是要知道它 ใจเองนะเขาก็แสดงอะไรก็แล้วแต่เขาเถอะเราก็ดูเขาไปเฉยๆ心它会啊、呃、发生升起怎样的状态我们就让它吧我们只是要及时知道它ไม่มีดีไม่มีไม่ดีหรอกนะ มันมีแต่อาการที่เกิดขึ้น没有说这个是好那个是不好只有一个升起的状态只有一个状态升起

现在想想到佛陀一下，想到佛陀，想，想，想到佛陀，然后心就是怎么样呢？然后怎么样？嗯。 อ่นอ่ารู้สึกอบอุ่นเนี่ยพอเราคิดถึงพระพุทธเจ้า เราก็เหมือนได้สัมผัสพระพุทธเจ้า เอ่อ当我们想想念想到佛陀就好像我们见他ใช่ไหมเราคิดถึงพระเจ้าเราก็อบอุ่นเราก็รู้สึกอืมคล้ายๆ มีกำลังใจก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะคคือออกาาาารเจช่่วนนสมัยู就่觉好像温暖啊什么有鼓励啊每个ย่างอันนี้คือเวลาเราคล้ายๆเราเคว้งคว้างเราหมดกำลังใจเนี่ยเราก็ใส่คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบนี้ ก็ได้นะ เป็นการ เรียกว่า เป็นเป็นนำนะเป็นคิดนำนะ当我们觉得 就是好像你那个心好像不知道哎，我该什怎么做了？然后或者灰心没有力量这样的的的话也可以，这样的时间可以想到佛法上，哦，就让自己有有力量。呵呵，没吃味道有空气呢，有钙，没解呢。 แค่เราคิดถึงในใจเราก็ถึงแล้ว不是因为哦我在中国很远很远其实当你一想念已经见了การตั้งใจคิดนะไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าความคิดทุกอย่างมันมันคือความหลงทั้งนั้นนะเ当我们有意识的想嗯是是 OK 的是没关系 我没有说全部的想法都是迷。อใช่ไหมเราเนี่ยเราตั้งใจคิดถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตเพื่อสู่ความพ้นทุกข์เลยนะ当我们想到佛法僧会鼓励支持我们这个呃要活着活着好呃为了这个 去这里苦的路。มีเราตกทุกข์ได้ยากมีคนช่วยเหลือเราเราคิดขอบคุณเขาเนี่ยก็เป็นความคิดที่ก็ก็ดีนะอ当你有困难或者难过的的时间，然后有人啊帮助你啊或者帮助，那时你有感感恩，就是感感受是吧？感 感恩的感受，然后那个是好的想法的。แต่ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่มันหลงไปนั่นแหละมันถ้าเราไม่รู้ทันอ่ะมันจะเป็นทุกข์มันจะหลงไป但是嗯没有不没有一时的想就就是迷着想嘛那些念头那些妄念会让我们苦 เราต้องรู้ทันพวกนี้บางทีความคิดที่มันหลงไปคิดนะมันจะทำให้เราเรียกว่าจมนะในอารมณ์นะ我们要及时知道这些念头哈，就让它啊迷迷着去想迷嗯，然后会让我们跟着那个情绪迷着或者进入了那个情绪。ลองคิดถึงอาหารที่เราชอบเลย 嗯，现在啊想到我们喜欢吃的菜，อยากกินอะไร？เช้านี้อยากกินอะไร？ตองกินอะไร？今啊，尊问今天早上想吃什么？有没有想？糯米糯糯米，很好聊。嗯。อยากกินอะไร？哈？ เคเนี่ยพอคิดถึงเนี่ย พอคิดถึงอะไรที่มันเจือด้วยกิเลสทับใจเราเป็นไงาม后我们想到那个他他那个东西有有烦恼习气那然后你心感觉怎么样จิตใจเป็นไงจิตใจก็อืมมันรู้สึกมันเหมือน มันอยากขึ้นเนาะ心感觉怎么样？是不是有欲望？มีความสุขก็เคิมไปกับความสุขของเรา刚才我说也不是很有欲望啊，但是感觉快乐。然后，然后尊者说，但是那个你就跟着那个快乐了，不知不觉了。嗯，对。大家เห็นไหมนี่อันนี้ แม้ตั้งใจคิดนะแต่ถ้ามันเป็นการตั้งใจคิดที่มันอะไรเป็นกิเลสนะบางทีมันก็มันก็ มันก็ยังส่งผลให้เราหลงไปเหมือนกันนะ所以这个所以这个也是有意识的想，但是想到那个东西就是有烦恼喜忌的，所以他他也会支持我们可以迷，你知道吗？就会让我们迷。嗯，เหมือนคนที่ จะทำผิดศีลนะบางครั้งเขาก็ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ว่าเผลอทำเลยนะแต่บางทีตั้งใจทำนะเช่นแบบ โจรตั้งใจวางแผนจะลักขโมยของนะั่นแหละการคิดแบบนั้นมันก็มันก็เป็นความทุกข์ในขนาดตั้งแต่คิดแล้วนะยังไม่ต้องรักนี่ก็ยังเป็นทุกข์ละเป็นกรรมละ有有些有有意识的想也有有 有的也不是好，比如说有人想犯戒啊，那个小偷他他要呃想安排有计划怎么怎么去偷偷东西，那那个一想就就不好了。หรือบางทีมีคนมาว่าเราอะไรเราแล้วเราก็เจ็บใจเราก็คิดเหมือนอืมอยากให้มันเจ็บเหมือนเราบ้างเนี่ยแค่คิดอยากให้เอาคืนเขาเนี่ย ใจเราก็ทุกข์ก็้วไง或者有有人来骂你，然后你心很难过、很痛苦，然后就想我也要那个人这样的痛苦、这样的难过，一想就是已经已经苦，我那个想的人我自己呀就苦了。แต่คราวนี้มันมีอีกแบบหนึ่งนะสมมติถ้ามันถ้ามัน เผลอคิดของมันเอง แต่คราวนี้เราอย่าไปเจือความรู้สึกเข้าไปในความคิดอะ但是他会有这样的他那个念头自己升起来啊只是我们不要增加我们的感感受或者意意见就是不要增加情绪คือไม่เจือความรู้สึกเข้าไปมันจะรู้สึกเออมันก็แค่คิดมันก็ ไม่ว่าจะดีไม่ดีนะมันก็มันก็จะเฉยๆได้นะอืม不要增加我们的感受了然后不管是它好或者不好我们可以只是感觉到它只是个念头เออลองดูสมมติ ถ้าเราเห็นสมมติเห็นอาหารแล้วเราก็รู้สึกเฉยๆนะมาว่ามันมันก็ไม่มีกิเลสนะ比如说我们看到食物 啊，猜，但是只是看到没有增加那个那个感受啊，然后就没好像也是没有烦恼习气。เหมือนเราบางทีเราปฏิบัติธรรมเราก็มองออกไปเราก็เห็นนะเห็นภูเขาเห็นเห็นเขื่อนแต่ถ้าใจเราก็แค่ถักแต่ว่าเห็นมันก็ไม่เป็นไรนะจะ我们用功的时候啊到那边能看到很漂亮的风景 但是只是看到眼睛，只是看到心也是没有关系。จิตใจก็เหมือนกัน พอมันเห็นความคิดที่จริงไอ้ตัว ตัวความคิดนะมันเป็นเรียกว่าเป็นนามรูปอย่างหนึ่งนะ มันคิดมันเหมือนเป็นภาพขึ้นมาในจิต ถ้าเราก็สักแต่ว่าเห็นมันเป็นเหมือนแบบนะั้นมันก็ไม่เป็นไร心他想了也是好像 啊，有一个想象力是吧？一个想象啊，看到心上看到好像一个图片，但是如果我们只是看到它，那然后也是没关系。就没เอาเราเข้าไปอยู่ในความคิดมันก็สักแต่ว่าคิดเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขอะไร。就没有把我自己进入到那个念头，所以他就。 没有变苦或者乐อันนี้นะ ถ้าเรามีสตินะ มันจะเป็น สภาวะที่สัก แต่ว่ารู้นะ呃，如果我们有决心的话，那个状态可以说是只是知道。ความคิดก็ไม่เป็นไร มันก็ไม่ได้ต้องไปห้ามมันมันจะคิดก็เรื่องมันแต่เราก็ ขาแค่รู้เฉยๆ有念头也没关系我们也不要阻止它啊我们只是要及时知道它นะใครพอสัมผัสได้บ้างนะ谁有没有体验过了น่าจะมีบ้างนะมาว่าเวลาที่เรารู้สึกตัวจริงมันก็มีอ่ะพวกนี้我我我觉得你们应该有一点点的可以体验到，那我们 有觉知的时候，会会感觉到，会有的。เขารู้สึกว่ามันมีระยะห่าง มันไม่ได้กระโดดเข้าไปเหมือนเห็นเป็นเรื่องของคนอื่นอ่าใช่นั่นแหละมันเป็นมันเป็นก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันเหมือน บางทีหลวงพ่อก็เขียนท่านใช้ว่าพอเรามีสตินะ เหมือนเราอยู่ในมุ้งนะยุงมันบินตอมอยู่นอกมุ้งมันเข้ามาไม่ถึงตัวเรา甘田长老比喻说，当我们有觉性的时候，好像我们在蚊帐里面啊，然后那个外面跑来跑去的那个蚊子就不可以进来。嗯，我没有，不懂，明白。 就是这个，当你有决心，就是你在你在蚊帐里坐着或者啊睡觉，所以那个外面有蚊子，它不会嗯蚊蚊会进去。嗯，นี่แหละมันมันเหมือนกิเลสนะมันเข้าไม่ถึงใจนะ那个烦恼习气不会进入到我们心。嗯。 มันจะสักแต่ว่ากิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสนะไม่เป็นไรไม่เป็นทุกข์นะ然后就看到喜烦恼喜气只是烦恼喜气啊我不苦就是不是我不苦就没有苦ดีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าสมมติมือมือนะมือถ้ามือเราไม่เป็นแผล แม้จับยาพิษอ่ะมันก็ไม่เป็นไร佛陀也有比喻说 如果你你手没有受伤，如然后碰到毒或者什么那个毒啊啊，也是没关系。嗯，มันมันก็มันก็สักแต่ว่าอยู่เฉยเพราะว่ามือเราไม่เป็นแผลก็คือเหมือนจิตใจเราปกติ จิตใจปกติเนี่ยจะมีกิเลสเกิดขึ้นมา มันก็ไม่ไม่ ไม่ถึงใจ那个没有受伤的手好像就是我们有平常心当我们有平常心有烦恼习气升起它也只是烦恼习气升起แต่ถ้ามือเราเป็นแผลหรือว่าจิตใจเราเสียจากความเป็นปกติไปนั่นแหละมันก็กลายเป็นตัวเราขึ้นมากลายเป็นทุกข์เป็นทุกข์如果我们手有受伤，然后或者心 不正常，没有平常心，那那会会的就是有毒嘛，那会变成苦或者乐。นะก็นะเป็นสิ่งที่เรา เราทุกคนสามารถปฏิบัติได้เนาะอืม就是我们每个人都可以做得到อืมถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะมันก็ได้ผลจริงๆนะ 如果我们真正的努力用功的话，也可以真可可以真正的得到结果。嗯，。ทางที่เนี่ยสติปัฏฐานสี่มาว่ามันเป็นทางตรงทางตรง。我觉得这这个四四念住，四念住是一个很很直接接近的路，很。 direct way direct direct เจียเจียจีเจียจีอืมเห็นมาก็เห็นหลายคนในที่นี้ก็ดูมีพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงนะอยู่มาแปดเก้าวัน我们在啊一起用功化九天，我也能看到你们有进步。 บางทีเราจะไม่ได้พูดกันมาก แต่ที่จริงดูกิริยาดูสายตาเนี่ยก็พอรู้ได้虽然可能我们没有很多说话就是跟尊者说什么但是看到你们的态度看到你们的眼睛也可以感觉到แต่ก็行为是吧行为แต่ก็อย่างว่านะทางนี้ก็คือทางที่ต้องเดินไปเรื่อยๆนะอืม 但是这条路呢还要继续走。แล้วก็ให้พวกเราเนาะทุกคนเป็นกัลยาณมิตรกันนะเกาะกลุ่มกันช่วยเหลือกันแนะนำกันเนี就呃希望大家啊互相都是善知识啊不要怎么说不要离开就是要嗯互相啊支持帮帮忙แนะนำกันด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ ว่ากันด้วยความไม่พอใจเออ就是要要有有好心的去提醒不要不是不要就是不满意的去说你什么善意的提醒善意的善善意的提醒หมายว่าไม่นานถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริง ๆ อาจจะสักพักหนึ่ง ไม่ต้องมาเรียนที่เมืองไทยละ ก็ 我我我相信，如果你真正的努力用功的话，你你用的时间一一定不久的，以后可能不要来泰国学了。嗯嗯，有有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人，有，人， 对，就是佛佛法嘛，理解啊，兼可以说兼法嘛。然后啊，你也可，他也可以，就是帮助在中国指导一下。嗯。D ไม่ดีอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าคนไทยอาจจะต้องไปเรียนธรรมะที่เมืองจีนได้。 <laughs> 啊，有可能有那个十年后，有可能泰国人要去中国学佛。 เพราะคนจีนก็ตั้งใจจริงๆดี因为中国人真的嗯认真努力อ่าฝากไว้แค่นี้好就这么提醒大家